Ja jūs atceraties pagājušo reizi, kad bija ciemos pie jums, tad bija tā tēma izšķirot labā no ļauna, la, labu no ļauna. Bija tā tēma, ja? <laughs> Prieks, kas atcerās. Kad tu atceries? Labi, <laughs> nekompro... Bija tāda lieta, ja? Izšķirot labu no ļauna. Un es ātri atskatīšos, kas tur bija, jo savā ziņā šīs dienas tēma nekā pasūtījums, nekā loģisks turpinājums. Nē, viņš būs loģisks turpinājums, bet uh, sanāca, ka man ir drusciņi viens specifisks virziens uh, jāizskar šajā tēmā. Atcerieties, pagājušā reizē, kad bijām kopā, mēs redzējām pirmo pievilšanu pie pirmiem cilvēkiem. Ja? Kāda viņi bija? Uh, aizliegtais auglis, ja? čūska samusināja un cilvēks, cilvēks tā kā nepaklausīja un, un, un tur, tur, tur bija. Nu, tā kārdinājuma būtība tur bija kāda, ja? E, es jums arī teicu, uh, kad uh, spēja izšķirt labu no ļauna ir dievišķi. Ja? Un zem vārdu dievišķi, es domāju, dievu to kungu, ja? ka tā ir, nu, dieva spēja. Ja? Un tas parādās arī tajā rakstvietā, kad dievs teica, cilvēks būs kā viens no mums, ka viņš mācēs, pratīs atšķirt labu no ļauna. Cik es saprotu, pirmie cilvēki pirms tam mācēja staigāt tikai visā tajā labumā un tas ļaunums nemaz viņiem īsti nebija paredzēts iepazīt. Ja? Um, tā stāv rakstīts. Uh, kārdinājuma būtība, uh, kas tur bija? Būsiet kā Dievs, zinot, kas ir labs un ļauns. Uh, un kārdinājuma tāda pamatbūtība bija uz nepaklausību un uz neatkarību no Dieva. Jo Dievs radīja cilvēku tomēr, lai cilvēks būtu atkarīgs no viņa, Lai viņš, protams, valdītu, lai viņš piepildītu zemi, lai viņš augļotos, lai viņš pārvaldītu. Cilvēkam bija piešķirta autoritāte, bet tomēr ne bez Dieva. Un kaut kādā brīdī, jūs ziniet, tas kārdinājums bija tāds, ka tu jau vari iztikt bez Dieva. Ja? Bet atceries tos labos vārdus, nevienā cīņā tu nevari iztikt bez Jēzus Kristus, jo bez mans jūs nieka nespējat. Ja? Un kāds bija kārdinājums? Būt kā Dievam. Tas ir ļoti daudz arī moderns kārdinājums daudzās eh, malda mācību kustībās, ja, eh, kad tu būsi kā Dievs. Ja? Nevis, ka tev ir vajadzīgs Dievs, bet tu pats būsi kā Dievs. Ja? Un mēs arī atskatījāmies, ka kārdinājuma iepakojums parasti ir labs, tīkams un iekārojams. Ja? Bija tāda lieta, ja? sieva uzlūkoja koku augli, pirmā mūzes, ja, trešā nodaļa. Viņa redzēja, ka tas ir labs, tīkams acī, un iekārojams. Bija tāda lieta? Bija tāda lieta, droši. Un, eh, un atcerieties, arī minēja tādu rakstuvietu par 1. Jāņa 1.16, eh, kur ir rakstīts eh, miesas skārība, atskārība un dzīves lepnība. Ja? Nu, tas ir tas pats labs, tīkams un iekārojams. Miesas skārība, acu kārība un dzīves lepnība. Ja? Eh, viena lieta, kā saka, kas ir miesai labs, dvēselē tīkams un eh, ar garīgi apslēpt vērtību, jeb kas ved uz tādu kaut kādu eh, baigi apslēpto vērtību. Ja? Un es arī, man, man šķiet, ja, ja es kļūdos un drusciņu vānos, palabo man, bet man liekas, ka es minēju arī vārdu okults nozīmi. Minēju? Bija, slaudu, jā, paldies tev. Uh, okults pēc definīcijas uh, Kad mums pasaka okultisms, mums varbūt nāk pentagrams, velna, galva ar agiem prātā vai, vai pakaus vai nu, kaut kas tāds. Nu, vismaz normāli tā varētu būt. Bet okults savā būtībā ir, e, pēc definīcijas, tas nozīmē kaut ko noslēpumainu, mistisku, maģisku. Kaut ko tādu, kas ir tāds apslēpts, vilinošs un nu, tāds interesants. Ja? E, un kaut kas, kas nav pieejams skatam. Ja? Un es minēju arī tādu piemēru, kad, eh, kad cilvēkam ir ķermeņa daļas, kuras ir okultas pēc šīs definīcijas. Respektīvi, es nedomāju, ka viņas ir sātanisks, bet apslēptas. Jūs varat minēt kādas, kuras ir pieklīgi minēt? <laughs> nu, tad taču visi nesēž pliki. Nu, no, no muguras jums ir apsektas. Ja? vēl kaut kādas lietas, bez kurām, nu, liek neiedziļināsimies, bet ir apslēptas lietas. Piekrītiet? Es jums esmu pilnībā atklāts visā savā godībā. <laughs> Nē, es esmu godīgi sakot diezgan aizklāts, jā, ļoti konservatīvs, tumšs, melns, un man ir tikai plauksts vaļā, un jā, pārējais es esmu diezgan apslēpts. Jā. Es nelietošu vārdu okults, lai nav pārpratumu. Jā. Kāds ir vilinājums? kāds varētu būt vilinājums kādai svešai sievietei, kāds varētu būt okultais vilinājums attiecībā pret mani. Paskatīties, kas lācītim ir vēderā, ja? kas ir zem džemperi, zem biksēm un zem pietiek. Ja? Jūs sapratāt domu, ja? nekārināšu iztēlu. Uh, Kāds ir vīrietim uh, okultais vilinājums attiecībā uz sievieti, uh, kas nav viņa sieva? Palūkoties, kas ir aiz krekla. Jūs piedodiet, bet tie ir reāli piemēri. Jā, es, es negribu piesitienu taisīt, bet tā man arī kungs parādīja, kad uh, kam ir paredzēts uh, sieviešu jaukumi, uh, kam viņi paredzēt? Nu, versijas. Nu, viss Kam? Viņas vīram. Un vēl kam? Līdz zināmam vecumam bērniem. Ir tāda lieta. Sieviete ar savām krūtīm baro bērnus, saskaņā ar svētiem rakstiem iepriecina arī vīri. Ja, viņi ir, kā saka, kā stīrnas dvīņi un kā kalnu kaza. Tie starp citi <laughs> komplimenti, ja. Latvijā, ja nosauc pa kazu, tas ir ļoti aizskaroši, ja. Bet, nu labi, pieturēsimies <laughs> Tad man runāt saskaņā ar rakstiem, jeb, jeb, jeb politkorekti. Ja? Un kāds ir okultais vilinājums svešam vīrietim? Ja? Sie, normāls sievietes jaukumi ja? ir apslēpta zem, zem drēbēm. Un kāds ir okulta? Tas ir apslēpts nu, sveši vīri acīm. Ja? Apslēpts. Kāds ir vilinājums? Ielūrēt tur, kur tev nav jālūr. Amen? Amen. Tas ir fiziski. Garīgā ziņā ir tas pats. Ja? Jūs ziniet, eh, viens no veidiem, kā vecie, <laughs> vecie cilvēki, <laughs> ne, ne, senos laikos cilvēki guva eh, zināšanas eh, par narkotikām, par ieroču taisīšanu un par dažādām lietām un dabas parādībām, bija, ka viņa pienesa upuri, ziedoja, pielūdza elkus, kurus uzskatīja par dievībām vai kā, un viņi pretī saņēma arī dažādas apslēptas zināšanas. Diemžēl ne, ne tās pareizākās. Ja? Jo uh, Dievs, Dievs, piemēram, deva apslēpt zināšanas par to, kā apstrādāt zemi, ja? kas ir rakstījis, uh, lasījis rakstus, ir tāda rakstvieta. Ja? Dievs god, ir Devs gudrība arī, kā kopt lopus, Ja? Tā ir laba gudrība. Ja? Bet es nekur nelasu, ka Dievs ir devis gudrību, kā ražot narkotikas. Amen? Ja? E, es, es ceru, ka tu piekritīsi, ka e, narkotika ražošana nav Dieva atklāta gudrība. Bet jums ir jāsaprot, ka narkotikas ražot, piemēram, tas ir ļoti sarežģīts ķīmisks process. Ja? Un tas ir bijis apslēpts. Bet vēl zināja, kāda zāla ko likt, kopā. Un viņi ļoti daudz zināšanas atklāja pārdabiskā veidā cilvēkiem, ja? kas bija apslēptas, okultas. Ja? Uh, labi, uh, iesim tālāk, un tas ir tāds pavisam ne, neliels arī tāds atskats ja? uz to, ko nozīmē apslēpts. Ja? Pirmais bija piemērs uh, kad kā ķermeņa daļa, kas ir apslēpta, un ir arī kāds apslēpti spēki un apslēptas zināšanas. Ja? Un sātans kārdināja Ādamu un Ievu, pirmā Ievu, ja? tu uzzinās kaut ko tādu, ko Dievs tev nav atklājis. Un kas tas bija? Ļauns, spēja izšķirt labu no ļauna. Tātad kāds bija o, tas lepnuma pilnais vilinājums? tu uzzinās kaut ko, ko Dievs līdz galam tev nav atklājis, ja? viņš kaut ko ir paturējis no tevs tomēr, ja? apslēpti. Tev tas ir jāuzzina, ja? Un, un, un otrais vilinājums bija, tu pats tad būs, varēs būt kā Dievs, ja? Tā ir tā būtība. Nav tikai runa par ābolu, ja par kādā auglu tikai tur bija. Jūs zināt, ābols, ja? Ķipa saka, ka ābols bija kokā, bet tur jau nav teikts, kāds, kāds tas bija. Es ātri atgādināšu pāris liecības redzējumus, kurus es nebaidos tev padalīties, lai tu saprast, kā vēlns darbojās. <clears throat> es ceru, ka tu sapratīs, bet Dievs to visu laiku rāda pa draudz, <laughs> kad tā problēma atkal un atkal nāk. Bērns vai cilvēks spēlējās ar olu, ja, Uh, ah, Ola pat par sevi nav slikta lieta, tikai ir problēma. Viņš, uh, kad viņi izšķiļās, tur izlien ārā čūsku. Ja? Nu, tā ir tā problēma, kas ir jāsaprot, uh, kad ir smuks iepakojums, bet pavisam slikts saturs iekšā. Atcerieties, es jums stāstīju tādu liecību, kad es redzēju uh, par zvēru, kurš izstaro gaismu, uh, līdzīgi kā krusta gaismu, Un uh, krusts un gaisma tā ir dzīvība, tā ir, tas ir spēks, cerība un augšām celšanās. Un uh, priekšā krustam bija arī, atcerieties tāds, ko varbūt, uh, nu, es tā īsti stāstīšu, ja? Uh, bija arī tāds plankums, kas izstaroja krustam līdzīgu gaismu, bet greizsirdīgi sargāja ceļu pie krusta. Ja? Un, respektīvi, it kā izstarojot to pašu gaismu, piedāvāja it kā to pašu, ko krusts. Eh, zem krusta, es domāju, Jēzus Kristus nopelna un upuri, ja? bet tai pašā laikā tas zvērs solo to pašu, kas tur man spīda aiz muguras, ļoti greizsirdīgi sargāja ceļu. Ja? Respektīvi aizvietotājs kaut kāds bija. Ja? Eh, zvērs. Eh, otra lieta, viena liecība ir, kad bija kāds cilvēks meklēja pestīšanu savai dvēselē, grēku piedošanu, un saprot, kad ir dzērājs ir bijis, un mēlis ir bijis, un zaimotājs ir bijis, viņš to saprot un saprot, ka viņam ir jālūdz Dievs. Un viņš tagad sāka tur cītīgi lūgties, un nebija, kas tur baigi pamāca vai kā, bet viņš meklē Dievu. Un tad vienu dienu viņam parādās spošs tā kā eņģels, spošs tēls, un saka, Dievu, pietiek Dievu lūgt, visi kārtībā, un, nu, beidziesi tas cilvēks, kas meklē pestīšanu, priecīgs pielēc kājās, skrien pastāstīt to savam ticīgajam dēlam, un tas dēls teica tā, a, tu viņam seju redzēji? Kur viņam tā gudrība bija, neprasiet man, bet tā es atstāstu liecību, ja? Un tas dēls prasa tam tētim, jo tētis meklē to pestīšanu, a, tu tam tēlam seju redzēji, viņam vārds bija? Tēvs saka, nē, bet viņš teica, lai es pārstāju Dievu meklēt un lūgt. Viņš teica, nē, nu Dievs visu laiku jālūdz un jāmeklē, tas nebūs bijis no Dieva tēvs no sākuma tas, kas meklē pestīšanu, sadusmojās, bet beigās izrādījās, ka viņ, eh, viņš aizlūdz, aizlūdz par tēvu, eh, parādās eh, redzējumā tas tēls un nozūd gaisam, un tur iekšā ir ļoti pretīgs, melns, tumšs sātana kalps iekšā. Ja? Ko es ar to gribēju pateikt? Kad atkal bija gaisma, kas izlikās par kaut ko, bet iekšā bija nāve. Ja? Un ja, ja būtu tas tēvs noticējis tam gaisam, saucamā gaismas vēstnešā uh, vēstīt, tad viņš vai varbūt nebūt, kas saka, saņēmis pestīšanu. Ja? Uh, otra lieta bija arī, uh, es atceros, kādai māsai redzējums, es jau tur pa tām čūskām drusciņu pieminēju, kad reizēm bija tā, kad bērni tā kā spēlējās, maz bērni spēlējās, Un pa bērniem jūs varat domāt eh, gan fiziski, kā maz bērniņi, nu, tā kā saka, no 3 līdz cik tur bērns ir 8 gadu vecumā, gan arī pa ticīgiem, <laughs> ja? kur, kur versija tev uzrunā un liekas aktuālāk to, kā saka, paņem. Un ka bērni uh, ir, ir telpa pilna ar tādām ļoti krāsainām, skaistām, mazām čūskiņām, <laughs> ja? bet lai cik viņas nebūtu košas un skaistas, tās bija čūskas, un tie bērni skrien un ņem rokās, un viens otram viņus rāda, un, ja, un nesaprot patiesībā, kā ar kādiem ļaunumu un mēsliem viņi nodarbojās. Ja, un atkal ir kaut kas, kas ir spīdīgs, pievilcīgs un skaists, bet tai pašā laikā e, tas, protams, jūs zināt, ka čūski čūski, vai ne? E, nu, un šīs dienas temats tāds, e, es tā viņu nosaucu, velna kalpotāja vilki. Jo iepriekšo reizi es vairāk tā kā par to garīgo pusi pieskāros, un šoreiz uh, es gribu drusciņi par tiem vilkiem uh, pieskarties, jo, jo viens no vislielākām pievilšanām un posts, kāds tiek nodarīts, cilvēkam ir, jāsaka tā pieklājīgi, ja viņam sagroza prātu. Ja? Un nepavelti Dievs runā par mūsu nocietinājumiem mūsu prātos. Ja? Un uh, es varu pateikt, ja vēlnam izdodas uh, caur kaut ko mūsu prātos iesēt, tas var būt viens teikums, tā var būt viena tā saucamā patiesība. Uh, ir ļoti daudz brāļu māsas, kas liecinās, ka viņi tamdēļ 10, 15 vai 20 gadus uh, nav varējuši saņemt svētības no Dieva. Kāds var pateikt, amen, ja te nav tik vecs neviens. Ja? <laughs> Ah. Ta, tas tā ir. Ja? Vieni meli, viens kaut kas ne tas, kas iet ja, kopā, kaut kāda šauba, kaut kāda baile, kaut kas tāds. Ja? Uh, ok, un es jums stāstīju par bērniem, un Pāvils, nu, vismaz tā pieņemts, ka Pāvils, bet 1. korintiešiem 14.20, Es ticu, ka tas ir Pāvils, kas raksta. Viņš raksta šādus vārdus. Brāļi, netopiet bērni saprašanā, ja? bet esiet mazi bērni ļaunumā, bet saprašanā topiet pieauguši. Amen? Amen. Ja? Mazs bērns ļaunumā. Es jums pateikšu, kā es drusciņi saprotu maz bērni, kad viņi ļaunumā. Mums tagad jau ir ceturtdienās ir bērnu vakar. Un eh, mēs tur lūdzam, mēs tur nu, visu kaut ko darām, ampelējamies un tā tālāk. Un cenšamies arī Dieva vārdu iesēttais bērnos. Un reizēm ir tā, kad, eh, um, kad tie bērniņi ir tā stingrāk, tā kā jāpaņem eh, nu, disciplīna klibo. Un es esmu daudzreiz teicis, ja tā izdarīta draudzi, tad tā būtu pēdējā diena, kad mēs būtu kopā. Ja? Uh, Bet bērniem ir tā, viņas ritīgi stinga paņem, paņem, norīvē, noģērē, nu kā no nu latviski tu to saproti, un vakars noslēdzās ar kopējām rotaļām, gavilēm un pateicību Dievam un, un, un kopēja lūkšana. Ja? Lielie uzdodiet sev jautājumu, vai jūs tā varētu, ka jūs ritīgi, kārtīgi paģērē, pasaka, klausies, tu āksties, ja? tu lecies, tu palaid mutu, vēl viens aizrādījums tev, ka tu pārtrauks dievkalpojumu, Es jau tev trešo reizi saku, ka tu sačuksties, tu traucē sev un tu traucē citiem. Nu, tur jābūt ir ar iekšām, lai izturētu. Briedušam jābūt ticīgam vai arī kā bērnam. Amen? Ja? Jo bērni to, man, man viņi to iztur ar mani katru nedēļu. Un mēs esam kopā jau piecas gadus. Forši, vai ne? <laughs> Ar lieliem, ja? tas ir maz bērnu ļaunumā, bet saprašanā to pret pieauguši. Ja? Efeziešiem 5.6 ir rakstīta arī tāda lieta – neviens, lai jūs nepieviļ tukšām runām, jo šāda lieta dēļ Dieva dusums nāk pār nepaklausības bērniem. Citā tulkojumā rakstīts, neviens, lai jūs nepieviļ tukšām runām, jo šāda lieta dēļ Dieva dusums nāk par neticības bērniem. Ja? Nepaklausīgie, neticīgie, tā kā, nu, dažādi iztulkots, bet doma jau ir viena un tā pat. Neticīgs, tā tad nepaklausīgs. Nepaklausīgs, tā tad laikam neticīgs. Un tas ir Efeziešiem 5, 6. Un vēl viena lieta ir rakstīta arī 1. Jāna 4. nodaļa, no 1. līdz 5. pantam. Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz vilts pravieši ir izgājuši pasaulē, no tā atzīsiet Dievu garu. Ik viens gars, kas apliecina Jēzus Kristu miesā nākuši, ir no Dieva, un ik viens gars, kas neapliecina Jēzus, nav no Dieva. Tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks, tas jau tagad ir pasaulē. Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņu uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Viņi ir no pasaules, tāpēc viņu runa ir pasaulīga un pasaule klausās viņus. Lūdzu, pievērsiet uzmanību, kad šeit nav runa tikai par antikrista gariem, dēmoniem cilvēks ir kas? Mies un dvēseli, ja arī cilvēks ir gars. Cilvēki ir gari. Ir, bet viņi ir ietērpti atšķirībā no dēmoniem. Nu, šitajā te, ja, ķermenītī. Un šie vilts pravieši arī ir gari, kurus vajag izšķirt. Saprotiet? Ja? Cilvēka gars arī ir, ir gars, kurš ir jāizšķir, kādā garā viņš darbojās. Ja? Un uh, Eh, tur ir rakstīts arī tas, ka eh, eh, daudzskaitli ir minēts. Ir viens liels gars, kas pāraug visu to lietu, kas saucās antikrista gars, jeb gars, kurš ir pret Kristu. Atcerieties, zvēri, kas sargāja ceļi pie krusta, uzdodās par krustu, viņš piedāvā to pašu, ko krusts, bet patiesībā sargā, viņš ir pret krustu, viņš sargā ceļi pie krusta. Ja? Tā ir tāda ilustrācija, kad kāds uh, pretendēdams uz to, ka viņš ir Kristus, Krustus, ja? nu, Krustus, es domāju, Krustus svētība, ja? patiesībā viņš ir pret Krustu. Ja? Un, un, un, tā, un arī cilvēki, kas ir kaut kādā ziņā piemānīti, ir uh, daudz, un tie, tos sauc arī par tādiem viltus praviešiem. Iesākumā ātri es gribu definēt vienkāršos vārdos, kas ir pravietis. Kāds man var pateikt? Latviski Kā, tu, kā tev liekas, kas ir pravietis? Lūdzu. Kas tad? Redzētājs. Paldies. Vēl kas ir pravietis? Kas runā no Dieva? Ko viņš nes no Dieva? Vēst vārdu. Amen. Es teicu tā. Pravietis ir cilvēks, Dieva kalps, kas nes vēsti vai vārdu no Dieva. Kas ir vilts pravietis? <laughs> vilts pravietis nu es atļāvos viņu definēt tā. Tas ir cilvēks, kas it kā ir Dieva kalps un kas it kā nes vēstu no Dieva. Ja? Atšķirība ir vārdā it kā. Abi pretendē uz to, ka nes vēstu no Dieva, tikai viens patiešām viņu nes un otrs it kā viņu nes. Ja? Temats ir, kā izšķirt labu no ļauna kā izšķirt uh, vilku, nu, kas varētu būt pretējs vilkam, ja? kas ir uh, dievu kalpu, kā varētu nosaukt. Nu? Kas tad trusis, jā? Havs, <laughs> havs, jā. Vai tas ir, kā saka, jā, jērs, jā, vai tas ir jērs, vai avs, vai kas ir avs vīrs, pagaid. Auns, jā, vai tas ir auns vai āzs, jā? <laughs> ok es paskatījos, es saņēmu tādu, ticu, ka saņēmu tādu norādījumu paskatīties drusciņu pa vilkiem. Es jums pateikšu, kāpēc tas ir, dar, kāpēc tas ir jādara. Ja? Tāpēc, kad uh, es, es redzu, ka sabiedrībā aizvien vairāk, bet tas nav iemesls, kāpēc es šo tematu tā kā piemeklēju, es lūdzu un meklēju. Ja? Aizvien vairāk būs cilvēki, kas ārē izskatīsies kā dievu kalpi, viņi ieņems diezgan augstu pozīciju, un viņiem būs pat arī dievu kalp, nu, kā saka, tradicionālais izskats. Kāds tad citi dievu kalp tradicionālais izskats? Liels vēders, mat līdz ausīm, ja? <laughs> Nu, ne, nopietni, vizuāli. <laughs> Kāds ir tradicionālais dievu kalpa izskats Latvijā vēsturiski? Kolāra krekls, jā. Baltā strīpiņa, melnais vai krekls vai talārs, jā bet katrā ziņā cietā apkaklīt un tā tālāk. Kāds vēl ir uh, izskats? Jā, nu ir baltas drēbes, krusts ir virsum un tā tālāk, ķēdes un tā tālāk. Brāļi mās lūdzu, ne, nepārprotiet, es uh, nesludinu tagad uh, pret konkrētu ietērpu, jā, bet uh, cilvēka apziņās figurē šis veidols, jā, ir bijuši gadījumi, kad cilvēki atnāk uz draudz un saka, kur jums ir mācītājs? un norāda uz mani, un <laughs> viņi tā nošķaudās, kā kaķis pienu pa daudz sadzēries un iet prom. Jo, va tad es izstils pēc mācītāja, tradicionāli. Izstils vai nē? Nu, taču nē. Nu, kas es... Nē, nu, jā, jā, jā. <laughs> Tas vēders uzēstais, jā? <laughs> okay. Un, un, um, un tad ir cilvēki arī, kas atnāk pie mums uz draudz un skatās, ar kur jums ir ikons, jā? Un es saku, varbūt mums vajag, kā saka, bet tas ir joks, šī to neizņem no konteksta. Dzirdēji? Es saku, varbūt, kad mums sanāk tādi cilvēki, nu, kā saka, lai vairot ticīgo pulku, <laughs> vai jauns cilvēks pie, dienā, kad viņi tādu aplika, <laughs> uzspies tādu pultu un brrr, uzreiz tāds ikoniņas gar sienām, ja? Savējie jau sapratīs, un arī viņiem ir prieks, vai ne? <laughs> Nevajag tā darīt, ja? Bet es jūs nopietni saku, cilvēki tā domā. Viņi skatās, kāpēc man nav cietais kakls, ja? kas te ir atnācis izvadīt cilvēku jums jau īsti. Jūs jau neizstaties pēc mācītā. Nu, tad mēs vismaz melns saģērbjos, lai vismaz pieņem, ja? Varu te vēl no tolietas papīra balto uztaisīt, ja? <laughs> Labi, ok. Uh, saprotiet? <laughs> Cilvēkam ārējais veidos patiesībā ir ļoti svarīgs. Es pateikšu vienu lietu. Ah, jūs varat smieties par to, jo cilvēks ir radības krons un tā tālāk. Ah, man es dzirdēju stāstu, kad kāds cilvēks bija uzaicinājis vienu cilvēku, kas bija ceļā pie Dieva uz dievkalpojumu. Un tur mācītājs dievkalpojumu laikā bija turējis roku, kaut kā bija kabatā iebāzes, ja? Un, eh, un citā gadījumā es reizēm sludinu, kad uzlocītas rokas. Tas ir ļoti nepiedienīgi. Ja? Un tad es domāju, man ir jādara tā. Vien, jo cita apgrēcinās, ka man, nu, ka nav uzlocīts. Un tad es noloku vienu roku, otru uzloku un teicu, tur vienu roku kabatā. Tagad ir apmierināti visi. Ja? <laughs> Cilvēkam ir šis veidols, šis tēls iekšā apziņā. Ja? Un tu arī smieties, cik tas ir nožēlojami un sekli, ja? vai arī cik tas ir bērnišķīgi, bet nepavelti Dievs mums arī saka bērni, bērniņi un tā tālāk, ja? bet viņš saka, netopiet bērni saprašanā, ja? vai, bet pieaug, pieauguši, ja? un, un ja gribi, <laughs> ja tev uzrunā, es esmu gatavs 5 minūtes ar uzlocītām rokām, ja? un te ar nolocītām rokām, un tie, kas pa vīdi, es būšu tā kā tas arlekīnā, ja? galvenais, ka visi ir apmierināti, ja? bet tā tas nedarbojas, amen, <laughs> ok, un, um, bet bet tēls, tēls, cilvēkiem ir kaut kāds tēls iekšā, ja? kas ir mācītājs, kas nav, kas ir dievu kalps, kas nav. Ja? Un <laughs> es neaizmirsīšu Rīgā, kad mēs piegājām uz ielas vienam vīram, un viņš bija tā kā no vienas lielas konfesijas. Nu, nu kā viņš bija? Viņš nebija, viņš apmeklēja parasti, kur ir lielie nami, katedrāls, un es teicu, es gribētu tā kā aizlūgt pa jums, vai jums kaut kas nesāp, lai jūs taptu dziedināts es, es, viņš teica, kas tad tāds es, lai par mani lūgt? Un es nolēmu izmantot to iespēju, kad es tā kā skaitos mācītājs esmu. Un es saku, es esmu mācītājs. <laughs> viņš tāds neliekuļots smaids. Viņš teica, kas tu pa mācītāju, ja? Jo viņam mācītājs ir, nu, branga auguma vīrs, galā talā ar tērpā, ja? Un liels krusts kaklā un tā tālāk. Nu, kas tu pa mācītāju? Kā rezultātā es pa viņu nevarēju lūgt, Un šī ārējā attēla dēļ viņš iespējams nesaņēma dziedināšanu. Piekritīsiet, ka muļķīgi, vai ne? Tā ir bērnišķība. Tam vīram bija 90 gadi. Mošs, ņiprs, stiprs, līks, mugursāp, kājas sāp, ja? brilles nerāda tā, ka vajag. Nē, neko nevajag no tevs. Ja? Ok, ja? tā ir bērnišķīga saprašana. Tas ir kaut kāds imičs, kas neiet kopā ar viņu domām, tāpēc viņš nevar. Labi, aizkavējos pie imīča. Bet es redzēju, ka jums patika, tāpēc tā. Uh, <laughs> uh, ir tāds vārds, uh, tas vārds, kas uh, apzīmē to vilku būšanu, uh, aramiešu senebreju valodā ir ZHB. Un tas ir atvasināts no vārda, uh, kuru tā kā nelieto, bet uh, tā nozīme ir būt dzeltenam. Būt dzeltenam. Jo Latvijā vilki ir kādi? Pelēcīgi, vai ne? Un kādi? Zili, kurš teica zili? Neviens, es pārbaudīju, vai jūs klausaties, ja? Un, eh, bet tūkstneši vilks ir dzeltenīgs vilks, ja? Un eh, tā vārda nozīme vilks ir atniecīgās valoda grupās līdzīgi vārdi, tur arābiem, eh, Irāk, Irāna apzīmē šakālu un arī hienu, okay? Ja latviski runā par vilkiem, tad eh, tajā valodā runā par tūkstnešu vilku, par hienu, par šakālu, bet tur ir arī vilks, ja, kas nav ne šakāls, ne hiena. Tātad kaut kas tāds, kas, eh, kas ir dzeltenīgā kažokā. Atcerieties, es eh, sāku stāstīt jums sākumā trīs liecības, kur kaut kas atnāca spožā gaismā. Atcerieties, ja? Un tad vilciņš ir kaut kas tāds, kas atnāk dzeltenīgā, ja bez latvisku atļaušos pateikt, zeltainā kažokā. Ja? Un eh, es arī pateicu, ka saka, eh, dzeltens vai zeltains ir tāds, kuram ir dzeltenā kaita. Ja? Tā kā, ja es par kādu saku, viņam ir dzeltenā kaita, tad es domāju, ka viņš ir vilts pravietis. Sapratīsiet man? Ja? Ok. Un to es atvasināju no tās oriģinālās valodas. Un eh, pāris riet, raksturietas parādīšu, kur ir tas vārds ZHB. Eceķēla 22, 25 līdz 29, ja, tātad Eceķēla 22, 25 līdz 29, rakstvietā, ja, tur ir tāda rakstvieta, kur ir minēts šis vārds ZHB, un tur ir minēti valdnieki, eh, priesteri, dišciltīgie, pravieši un arī vienkāršā tauta, bet 27. pantā tur ir rakstīts eh, par vilku, un eh, tur ir tie vilku raksturojošie panti ir rakstīts šādi, plēsīgs, mantkārīgs, asins izlējējs, cilvēka dzīvības iznīcinātājs. Un tas viss ir zeltainā ādā ietērts. ja? <laughs> Sapratat domu, kāda ir viltus praviešu būtība. Ja? Tātad tas ir vien, viena rakstvieta. Otra rakstvieta, kas ir Cefanijas 3, 1 līdz 4, mēs nelasīsim visu, lai druciņi iekonomētu laiku, bet Cefanijas 3, 1 līdz 4, bet trešajā pantā tur ir rakstīts – tiesneši kā vilki. Tiesneši kā vilki. Un tiesnesim būtu, eh, tiesnesim būtu jābūt personai, cilvēkam, kas nes taisnību. Taisnība? Taisnība, taisnība. Ja? Un kāda taisnība? Cilvēciska vai Dieva dot taisnība? Dieva dot taisnība, ja? Un tur viņš saka, eh, pravietis no Dieva saka, eh, kad kad jūsu tiesneši ir kā vilki, kam laupījums ieguvums, ja? un ka viņi ir ļoti ātri attiecībā uz laupījumu sadalīšanu. Ja? Tātad atkal tas ra raksturo kaut ko tādu, kas ir ma mantkārīgs, alkatīgs. Ja? Sargieties savā dzīvē no mantkārības un alkatības, jo es esmu redzējis, kad es ticu no visas sirds, kad es redzēju gadījumu, kad paties Dieva Eh, kalps, kalpone, nav svarīgi, kāda bija dzimta, kas ļoti, ļoti krietni kalpoja vairākus gadus manā acu priekšā Dievam, mankārības dēļ pamazām kļuva par viltus pravietu. Eh, pra, viltus pravietis ir tāds, kas pravieto no savas sirdsapziņas, kas pravieto iedvesmojoties no demoniem un eh, no visa cita, bet negluži ja, no kaut kādām dīvainām mācībām un filozofijām. Ja. ja es to nebūtu redzējis ar savām acīm, man būtu grūti noticēt. Šobaldien jau esam drusciņi sagramojis, bet tāda iespēja ir. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc Pāvils saka, sargieties no mantkārības. Un viņš saka, kas ir arī elkalpība. Amen? Amen. Ok. Un uh, jaunās derības rakstvietās, tātad tas ZHB bija tie dzeltenīgie vai zeltainie, vai tiem, kam ir zeltainā kaita. Ja? Un plēsīgs, slepkavniecisks, cilvēku iznīcinātājs, un tas viss ir skaistā zeltainā aus ādā. Ja? Ot, aus ādas ir zeltains, baltas, nu gaišs. Jaunā derībā tas vārds, kas e, pa vilku ir, ir lukos, lukos, lukāvī, ja, <laughs> lukas. Un tas ir atvasināts no vārda, kas apzīmē kādu, uh, kurš ir izgaismots. Jūs redzat, ka izgaismots ietēpts gaišā nokrāsā. Tas var raksturot apmatojumu. Jā, pie mums jau laikam nav, bet kur tie vilki maina krāsa ziemā? Ir tāda lieta, jā, jeb zaķis, kas tur truss teica, jā. Pelēks truss un pa ziemu viņš ir balts, jā. Nu, ne mūsējie, bet kaut kur tur ir tie zaķi, zaķi arī kā krāsojās, jā. Un eh, ka, eh, tas var būt arī par eh, Eh, ja tu esi eh, sieviete, nokrāso matus, tad eh, gaišus, tad viņi lukos, ja? tad viņai ir tas apmatojums, nu, es domāju, uz galvas frizūru, ja? viņi ir ietērpti gaišā lukosā. Ja? Un atkal tā doma ir tāda pati, ja? tuksneša vilks ir gaišā krāsā, un man atkal patīk tā doma, kur es uz laiku to paralēli velku, kad Kaut kas, kas izstās kā īsts, kas labs ir, un tādā gaismā vai gaišumā vai baltā spalvā ietērpts. Ja? Un tas ir tas vārds Lukos. Un Mateja 7.15, eh, tur ir tādu, labi, atšķirsim un izlasīsim, lai, lai nav tā, ka tikai pēc lapas ņem. Mateja 7.15, eh, tā, kur ir? Sargieties no vilts praviešiem, kas pie jums nāk avī drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Ja? Tur ir tas vārds lukos. Ja? No ārpuses viņš ir ietēpis iekš kaut kā gaiša, avus, avus āda, ne, bet kažoks ir kāds gaišs. Ja? Jūs tīrā esat redzējuši? Es pārsvarā netīrs esmu redzējis, kur tur kankāļi visādi savēlušies. Ja? Un, un, un, un tā kristiešiem var reizēm iet, ir visādi kankāji, kažokā un vajadzētu izķemmēt un iztīrīt un iet pie gan, bet tam mūk un saķerās vēl vairāk un briesmi lietas. Bet tur ir rakstīts viltus praviešu, gaiša spalva, plēsīga daba. Ja? Gaiša spalva, plēsīga daba. Tā tad ārēji it kā viņi izstaro dzīvību, bet iekšā ir, kas ir pretējais dzīvībai? Nāve. Okay? Eh, Mateja 10, 16. Tur parādās tas Lukos, un tur ir rakstīts, es jūs sūtu kā avis vilku starpā. Un tur rakstīts, esiet, nu labi, eh, Mateja 10, 16. Redzi, es jūs sūtu kā avis vilku starpā, tāpēc esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloši. Ja? Bet sargieties ja? no cilvēka sargieties. Un tur, uh, tur uzreiz nāk, bet sargieties no cilvēkiem. Ja? Uh, tātad vilks, uh, es redzu, ka šis vilks, uh, tiek, cilvēks tiek apzīmēts par vilku. Ja? Cilvēks tiek apzīmēts par vilku. Sargieties no viņiem. Esiet uh, gudri ar viņiem, bet bez viltus. Kā to dabūt gatavu? par to laikam dziļāk studiju nepieciešama. Lūkas 10.13. Es jūs sūtu kā jērus vilku starpā. Ja? Un Jēzum arī tāda interesanta skola ir, kad, kad viņš saka, <laughs> viņš saka, jūs esat jēri, bet es jūs sūtu vilku starpā. Ja? Tāds foršas mācību metodas ne, tam kungam ir, bet viņš ir gudrs. Ja? Un, kāds tikai nesūt tagad savu bērnu mežā, ja? tas saka, es tā kā tas kungs, <laughs> pie vilkiem, pie vilkiem. Ja? Un Jāņa 10, 12, Jāņa 10, 12, tur atkal tas vārds lukos, jeb tas, kas ir gaišā krāsā, vilku savus nolaupa, tā labi izlasam, Jāņa 10, 12. Jāņa 10, 12. Jāņa 10, 12. Derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam, atstāja avis un bēg, un vilks tās nolaup un izkliedina. Tātad vilk, vilka mērķis ir nolaupīt un izklīdināt. Ko? Āvis. Āvis ir kas? Tu un es. <laughs> un tā tad vilka daba ir uh, laupīt, izklīdināt, uh, saplosīt. Un apustuļu darbos ir tāda interesanta vieta rakstīt 20. nodaļa, 29. 30. pāns, apustuļu darba 20, 29, 30. Tur arī tas lukus uh, ir grieķu valodā minēts. Es teicu, ka tas ir grieķiski, tas lukus ir, ja, ja jūs domājat, nu, ko es te runāju. Tas ir no grieķu valodas, ja. Apustuļu darba 20, de... sorry, tur ir 20, 29 nodaļas, tur nav. 20 nodaļa, 29, 30. Ja? Eh, stāv rakstīt šādu vārdu. Eh, es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi lukos, vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidas celsies vīri, atžgānības runādam, lai aizrautu mācekļus sev līdz. Ja? Nu, lūk, kā darbojās izklīdināšana. Ja? Eh, ka reizēm arī no mūsu pašu vidus uh, kā saka, no ticīgo vidas var pacelties cilvēki, kas var aizraut eh, mācekļus līdzi. Ah, tātad vilks kopumā pēc dabas ir plēsīgs, eh, laupītājs, izklīdinātājs, mantkārīgs, nežēlīgs, vardarbīgs, viltīgs, un kā jau es teicu, un tas viss ir ietēpts aitas ādā. Un tur ir tas kreņķis, kad eh, ir vajadzīga izšķiršana – lai saprastu. Un atcerieties, viena tāda rakstvieta bija, viņi ir no pasaules, tāpēc pasaule viņos klausās. Jums ir gadījies redzēt, kad ir sabiedrībā pazīstams mācītājs vai mācītāji, kuri, kad viņi runā, pasaule viņos ieklausās. Es nesaukšu vārdus uzvārdus. Es tik prasu, kam ir gadījies. Ievērot līdzīgi, kā es tos darīju. Viens, divi, ja? Uh, es visus uzreiz nemetu vienā vilka maisā. Bet man tas liek, es te sitos un ņemos jau 20 gadus, un manī kā negrib klausīties, tā negrib. Un te viens, kā saka, pasauli viņam plaudē, slauz dziesmas rakst, komentārs glaimojošs rakst un tā tālāk. Vai tas neizskatās aizdomīgi? Tikai pasaka jā vai nē. Tas istu, jā? Man arī tās aizdomi. Bet imiķi tiem cilvēkiem ir, jā? Es jau nesaku, ka visi, kam ir cietais kakls, ir vilki. Bet vilki eksploatē šo imidžu. Tāpēc uh, tā cīņa jau ir par cilvēku saprašanu. Un jūs zināt, kad, jā, es nolasīšu, tur būs brīnišķīgi. Atcerieties, vilki ir daudz skaitli. Būt viens vilks atrast un pau. <laughs> Kas ir pau, nezinu. Jā. Polīt korekt, pau. Jā, pau un, jā. Labs jautājums. Ir, kas apzinās, es domāju, un ir, kas nē. Es pateikšu, kāpēc es tā domāju. Uh, Jēzus, uh, es ātri tikai pateikšu. Jēzus teica vienu tādu lietu. Pienāks laiks, kad tas, kas jūs nogalinās, domās, ka viņš ir kalpojis Dievam. Amen? Tāds vilks ir, viņš dod pat god Dievam, tev galinādams nost. Tātad viņš ir totālā tumsā. Okay? Tāpēc es ticu, kad ir vilki, kas neapzinās, kas it kā Dievam kalpo, un viņi svēti tam tic, bet viņi augļi, nes <laughs> kāpēc par to neliecina, bet viņi to neredz. Kāpēc viņi to neredz? Tāpēc, ka viņi staigā tumsā. Un ir vilki, kas ir apzināti, mērtiecīgi, iet ja, ļoti mērķtiecīgi. Ir abas šīs kategorijas, bet abas ir plēsī, plēsējos. Ja, vilks ir vilks. Nu, es ceru, ka es atbildēju. Gana tieši. Un tātad šādi kalpotāji daudzskaitlī un tāpēc es jau esmu pie noslēguma. Saņemies. Tā kā trīs lietas vajadzētu draudzē darīt – Un arī gads sākumā teica, pārbaudīt, vai ko Paulus tur runā ir pēc rakstiem, pat mani pārbauda, ja? Un uh, cik gads esam kopā un pārbauda. Krietns? Krietns, <laughs> krietns, jo nevar jau zināt, vai ne, tas, ka es pirmā dievkalpojumā pāris saprātīgas lietas pateicu, nevar jau, kas ir noticis ar mani pa nedēļu, ja? Ot, krietns pārbaudītājs, <laughs> ja? Un, uh, Tātad pārzināt Dievu vārdu. Numur viens vajag pārzināt Dievu vārdu sadarbībā ar svētā gara izskaidrojumu. Jūs esat redzējuši, ka gadiem ejot cilvēki karo un pasaka, visam ir jābūt balstītam uz rakstiem. Jūs, kurš ir dzirdējis tādu? Visam ir jābūt balstītam uz rakstiem, uz bībeli, uz svētiem rakstiem. Kurš to ir dzirdējis? Marš visu rokas augšā, jā? Ja? Un, un tagad Un tagad, pieņem, Gats tā domā, Mārs tā domā, Matīs tā domā, un mums abiem rokās ir kas? Bībele. Un mēs viens otram pierādam, ja? bet tā ir tikai 50% patiesība. Visam ir jābūt balstītam uz raksta. Bet to vien iegaumējiet, ka neviena raksta vieta nav patvaļīgi iztulkoja. Kas ir pateikts? Ja mums ir svētie raksti, kuru iedvesmotājs ir kas? Visi raksti ir Dieva inspirēti, jeb svētā gara inspirēti. Kur pierakstījuši ir tie, kam ir tās lielās auss, ja, cilvēki. Un tā kunga mute pavēlēja, un viņa gars to veica. Amen? Tātad, skaties. <laughs> Šeit autors ir sarakstījis grāmatu, instrukciju. Kas ir labāk? Pašam saprast, kas tur rakstīts, ja aiziet pie autora un paprasīt tev paskaidro, kas tur īsti bija. Mēs rakstu interpretācijā arī esam atkarīgi no svētā gara. Un reizēm ir tā, ka eh, ir cilvēks, <laughs> ziniet, Eh, citreiz tāda harizmātiskā kļaudas saka, o, oh, es uzreiz jūtu, ka mēs saslēdzāmies garā. Mēs runājam vienā garā. Cilvēks no malas domā, ko, ko viņi tur runā, ja? bet viņi saka, eh, es, es ticu, ka tas, ko viņi grib pateikt, ka, o, oh, viņš ir mācījies pie tā paša gara. Viņš ir uztvēris lietu pie tā paša gara. Amen? Amen. Ja? Tā kā mēs esam atkarīgi arī rakstos. Eh, visu balstīt uz rakstiem, ja? kā sauc to mākslu, kad eh, baigi ar vārdiem māk arāt? Nu? Kas tad? Orators, demagogs un vēl ir mm, <laughs> teologs. <laughs> nu, polemika. Polemika. Un polemikas būtība ir tāda, kam ir veiklāk mēli, tas uzvar. <laughs> ja? Okay. Un tad iedo polemiķim rokā bībeli. Viņš var neticēt, viņš var neticēt. Viņš tev izlasīs viņu trīs dienās ar izcilu atmiņu. Paskatīsies, kā jāizskatās mācītājam. Ja? Profesn... Jūs esat redzējuši profesionāls neticīgs aktieris, kas tēlo mācītājs. Izcili, izcili. Viņiem ar Dievu tur ir pamaz tā sakara. Vienā vienā filmā viņš meita ģēģeri tēlo, otrā mācītāja. Ja? Nu, <laughs> aktieris. Ja? Bet izcili. Ja? Es tā nemācētu. Otrā lieta – pārbaudīt garas un mācības, ko šie gari nes. Pārbaudīt kalpotājs. Es, at, es jums esmu stāstījis šādu lietu, kad uh, ir cilvēki, kas saka, ja tu pārbaudīsi to, ko es sludinu, Dievs tevi, ū, ja? kas ir ū? Sodīs. Nē, ir otrādi. Ja tu nepārbaudīsi to, ko sludini, tad tu dabos pa mici. Ja? Okay? Ir viss ir otrādi. Un ja kāds rūc un biedē tev, tad, uz, tad jau tas ir vēlākajā sarakstā. Ja? Un trešā lieta. Draudzē ir jātīst gara izšķiršanas dāvans. Kāpēc es minu vārdu dāvanas daudzskaitlī? Tāpēc, ka katru reizi, kad ir jāizšķir kāds gars, tas, ir, tas nav vienskaitlīgi. Ja? Katru reizi jāoperē šī dāvana un vairāk gari jāizšķir. Ja? Kā, kāds gars darbojās? Ja? Vai cilvēka gars darbojās? Vai vēlna gars darbojās? Vai svētais gars darbojās? Vai eņģeļi darbojās, kas ir kalpotāji gari? Cik gars saskaitījāt? Jūs skaitījāt? Četri. Ja? Okay. Un atceries, ka jēra daba ir pulcēt, vienot, apžēlot, sniegt patiesību, dāvāt dzīvību. Ja? O, tā zvēra daba ir mm, šitas te izklīdināt, šķelt, e, iznīcināt, melot un nāvē vest. Ja? Tā. Un noslēgumā <clears throat> vienu rakstviet nolas apsolu, ja vien nenāks atklāsim patiešo, ka šī pēdējā, Kolosiešiem divi. Kolosiešiem divi. <laughs> Kolosiešiem divi. Um, kolosiešiem divi, 4 līdz 9. Kolosiešiem 2, 4 līdz 9. To es saku. To es saku. Nu, 4. pāns tur rakstīts, jā. To es saku lai neviens jūs nemaldinātu skaistiem vārdiem. Kādiem vārdiem? Skaistiem vārdiem, jo ja kāds runās nesmukiem vārdiem, viņā neviens neklausīsies. Ja? To, es, to es saku, lai neviens jūs nemaldinātu skaistiem vārdiem, jo kaut gan es miesīgi esmu tālu, ja miesā, tomēr garā es esmu pie jums un ar prieku redzu, kādā vienībā un kādā spēkā jūs stāvat ticībā uz Kristu. Kur ir spēks Kristus draudzē? Un par ko viņam ir prieks? Kādā vienībā. Ja jūs stāvat vienībā, jūs stāvat Kristus garā. Ja jūs esat sašķelti, tas nav Kristus gars. Jo, ka, uh, sastais, tad nu Kristu jēzu pieņēmuši, kas ir pieņēmuši jēzu Kristu. Es tev pateikšu vienu noslēpumu. Viņš no sākuma ir jāpieņem. Ja? <laughs> Kāds saka, es ar jums stāvēšu vienā garā. Tu Jēzus pieņēmis? Nē, bet es stāvēšu ar jums vienā garā. Tev ir jāpieņem Jēzus. Jāpieņem viņš kā glābējs, kā grēka piedevējs, kā vienīgais ceļš pie Dieva. Un pēc tam, protams, arī kā kungs. Gribu grēku piedošanu, kundzība ne. <laughs> Neiet krastā. Tad nu Kristi Jēzu pieņēmuši dzīvojot viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdam ticībā, kurā esat mācīti, pārplūzdam savā pateicībā. Ja? Viena no mācībām, ko apustuliskā mācība saka, plūstiet pāri pateicībā. Ja jūs neplūstat pāri pateicībā, jūs un es, tu un es neesam īsti paklausīgi tai mācībai. Astotais, uzmaniet, ka neviens, neviens, pakrat pirkst, pakrat pirkst, saka, neviens, Neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Viņā mājo visu Dievu pilnību miesā – un tālāk un tālāk. Uh, tagad es paskaidrošu, uh, es atradu filozofijai labu definīciju. Ar ko, mēs, ar ko vēlns mūs savaldzina? Ar sievietēm? Ar ko? Ar filozofiju. Cilvēkā ir tieksme pēc zināšanām. Ar kādu filozofiju vēlns savaldzināja Ievu un Ādamu? Jūs uzzināsiet kaut ko, kas ir apslēpts. Jums, jums ir pa maz. Ādam Ieva, jums ir par maz, ko Dievs jums ir iedevis vesela ēdens dāras, tur tūkstošiem zvēru, visu zemi, ar to ir pamaz. Viņi vēl nav apgūši ēdens dārzu vienu stūru, kad viņi jau grib kaut ko vairāk. Tātad apslēptās zināšanas, okultais vilinājums uzzināt kaut ko, kas īsti nemaz nav jāzina. Un filozofijas definīcija, viena no, mums nu, tāda tā kā vienkāršāk, filozofija grieķiski ir filo, filo, sofija, filo, kāds ir dzirdēts pa filio, ja? Filozofija ir zinātne par dabas, sabiedrības un domāšanas vispārējiem likumiem. Tā ir mācība par esamības un izziņas vispārējiem principiem. Nosaukums filozofija radies no diviem grieķu vārdiem – filein un sofija, kuri attiecīgi ab nozīmē mīlēt un gudrība. Filozofija ir mīlēt gudrību. Tādēļ burtiski tulkojot filozofiju nozīmē gudrības mīlēšanu, un filozofiem nav ierobežots interešu loks, viņi parasti pievēršas vairākām jomām. Un noslēgumā es teicu tā, mīlēt gudrību ir labi, ja šī gudrība ir Kristus. Tā kā vajag filo Kristus Sofija, ja? <laughs> filo Kristus Sofija. Un tā rakstvietā, es teicu, ka pēdējā, es nevilšu samalojos, pēdējā būs tagad, 1. korintiešiem, 1. korintiešiem 23 līdz 31. 1. korintiešiem 23 līdz 31. pirmais bija domājis nodaļa, bet vēstuli es jums nepateicu. Ja? Pirmā, korintiešiem pirmā nodaļa. Jā. Paldies. 23, 31. Bet mēs sludinām Kristu, Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība, jeb muļķība. Ja? Krists viņiem ir muļķība, viņiem kaut ko gudrāk, filozofiskāk, interesantāk dod. Ja? 24. Bet tiem, kas aicinātu tik labi jūdiem kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. Kas ir Dieva gudrība? Kristus. Ja? Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēka, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka. Raugiet, brāļi, savus aicinātos. Nu nav taču tur daudz pasaules gudro. Ir te daudz pasaules gudrē. Kuram ir vairāk grādi? Labi, labi, labi. Uh, nav taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno. Viņi ir, bet nav daudz. Nav daudz augstu dzimušo. 27. Bet kas muļķīgs, jeb ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis lai liktu kaunā gudros, un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kaut kas. Lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva uh, priekšā. Pateicoties viņam, tas ir Jēzum, jūs esat vienībā Dievam. Pateicoties Dievam, viņam esat vienībā arī Kristu Jēzu, kas mums kļūs par Dieva gudrību, taisnību, dzīves svētumu un pestīšanu. Lai būtu, kā ir rakstīts, kas lielās, tas, lai lielās ar to kungu. Āmen. Manuprāt, kādiem Es, piemēram, esmu tāds cilvēks, ka man pat filozofijas definīcija jāpalauz galvu, lai es saprotu, kas tur ir rakstīts. Ja? Ah, bet nevienam jau negribas izlikties muļķim, un kad kaut ko filozofs saka, tad viss saka, jā, jā, tur ir dziļums, tur ir gudrība. Aha. Tāpēc, kad kāds māk savārstīt gudrs vārds kopā, kā es nemāku. Es vēlreiz no filozofija ir zinātne par dabas, sabiedrības un domāšanas vispārējiem likumiem, tā ir mācība par esamības un izziņas vispārējiem principiem. Nosaukums filozofija radies no grieķu vārdiem filēna un sofija, kur attiecīgi nozīmē mīlēt un gudrību. Ja? kāda esība, kāda izziņa, principi un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Kur ir doma? Jebkurš mācības veids, jebkurš filozofijas, jeb domāšanas veids, kas nav balstīts Kristū, vai jebkura mācība, kas saka, tas ir labi, tas ir labi, tas ir bērniņiem, tas ir iesākums, jā, nu, tur abecīt, jā, mēs gribam iet dziļāk, mēs gribam iet dziļāk, baigi sargieties, Ja? Eh, nezaudējiet Kristus vienkāršību. Un noslēgumā liecība, eh, ko es stāstīju Liepājā, eh, es nomācījos jūrskolā sešus gadus Liepājas jūrniecības koledžā. Pēc izglītības esmu kuģu vadītājs. Un tur ir tāds priekšmets kā navigācija. Tagad to vārdu zina viss, bet kad es mācījos, <laughs> nebija, nu, GPS bija tikai uz labākajiem kuģiem. Ja? Un uh, Navigācija nozīmē, kā no punkta A aizbraukt uz punktu B, nu, rūpīgi sakot, vai vadoties pēc debesu zvaigznēm, vai pēc krasta orientieriem, vai pēc mērījumiem. Tur iekšā ir nenormālākās tabulas, kādreiz, kad nebija GPS, interpolācija, augstākā matemātika, tabulas, eh, viena tabulā, sekstants, debesu spīdekļu leņķi un tā tālāk un tā tālāk. Eh, es negribu uzsist sev cenu, bet es biju slikts students, tāpēc neuzsitīšu, ja? Jūs nevarat iedomāties, ka patiesībā diezgan sarežģīti bija atrast kuģu vietu. Un, piemēram, aizbraukt no Liepājas uz Ņujorku, ja, nu, nu vecīt un dāmas, ja, tas bija kaut kas. Un tagad sastajā kursā, kad jau mēs esam gatavi, tūlīt iesim brīvajā dabā, mums uzticēs miljonu kraus, mums uzticēs liels kuģis, nu, ķipa. Tuvojās eksāmens un pasniedzējs mums māca navigāciju. Tur tabulas ir priekšā, tur ir uh, viss kaut kas. Un <laughs> viņš redz, mēs galīgi uh, latviski sakot nerubījam. <laughs> mēs nevaram iebraukt. Un viņš nesaprot, nu kā tas ir, ka jūs <laughs> sešus gadus esat nomācījušies, tas ir pēc jau skoli apgūt viss, kad jūs nu, stulbi esat, tā ir pateic mums, ja? Un beigās uh, viņš saka, es sapratu jūsu problēmu. Mēs esam izmācīti, <laughs> mēs zinām tabulas, mēs zinām uh, kartes, mēs, tas nav vienkārši, tas ir sarežģīti, bet cilvēki bija aizmirsuši piektās un sestās klases vielu. Plus ar plus, kā ir reizināt, plus ar mīnus, plus, plus, mīnus, iekavs ārā, iek... Jūs saprotiet, pa ko es runāju? Viņš teica, <laughs> jūs esat stulbi, uh, jūs esat aizmirsuši. To zina katrs piekklasnieks, sastklasnieks. Un viņš teica, jūs eksāmeni nenoliksiet. Nevis tāpēc, ka jūs neesat izgājuši sešgadu vielu, bet tāpēc, ka jūs esat aizmirsuši sestās klases vielu. Kāds saprot, par ko es runāju? <laughs> ok. Uh, būsim pazemīgi, jo vienīgais iemesls, kāpēc mēs nekritīsim, būs, ka mēs staigāsim pazemīgi Dievu priekšā – turēsimies pie viņa vārda, meklēsim interpretāciju un gaismu no, no Dieva caur svēto garu. Amen. Un tad jau būs labi. Un piesieksim viens otru. Un ja man ir, ja man ir kāda atklāsme vai atziņa, es praktizēju tādu vienu lietu. Es nekautrējos viņu celt brāļu māsu priekšā iztiesāšanai. Es tev mudinu, dar tāpatās. Jo, kad kāds reizēm saņem individuālu atklāsmi, kas ar viņu notiek? Nu, kā Pāvils saka, at, nu, viņš, kā? Jā, uzpūšās. Un, un tas, kurš uzpūšās, tas turās no citiem. Tā, tā, ja tu sāc uzpūsties no atziņas lielā dziļuma, <laughs> skaties, ka nedabot zeloni, ja? atnāc, nolaid tvaika brāļa māsu starpā, okay? Es atceros, ka bija viena reize, kad kāds cilvēks tā kā teica, ē, pie jums ir bērndārs. Nu, mans līmenis ir, nu, uh, nu, jūs saprotat. Un es tā domāju, zini, savā ziņā jau taisnība. Kožās ēdās, nu, bērndārs, un ne? Bet ja jau tu esi augstākā līmenī, esi mums par svētību. Parāda ta mums pirmklasniekiem. Tu esi izgājis pirmai klasē cauri, es mums par piemēru. Nevis pasaka, man ar jums nav. Jūs saprot? Un nu, tas tā, nobeigumā. Debes tēvs, paldies Tev par, par Tavu vārdu. Un, kungs Dievs, paldies, kad mēs savā starpā esam atkarīgi viens no otra un tu tā esi draudzē arī dāvanas sadalījis, kad, kad tu esi uzticējis reizēm tādas lielas dāvanas tieši tiem, kas tā kā, nu, kā arī miesās šķiet mazāk cienīti, bet kungs, tev visi bērni ir mīļi, tev visi ir dārgi un svarīgi, un tu no sirds vēlies liet, lietot katru vienu. Un tāpēc tiešām, lai miesā neceltos šķelšanās reizēm, tu tādas fantastiskas lietas uh, iedod tiem, ka liekas, kāpēc tu iedevi viņam, bet ne man. Bet, kungs Dievs, tu visu dali savā gudrībā. Paldies Tev par to. Un, Jēzus vārdā, Tēvs, lai atraisās tiešām uh, draudzē gara atpazīšanas dāvans, aizvien spēcīgāk un vairāk, uh, lai lietas, kas nodarbina kopējos prātus, ka tās tiek nestas kopā un lūgts kopā, bet pareizā garā, ne ar strīdiem, ambīciju vai tiesāšanu vai dusmām, bet eh, ar vēlmu saprast un eh, neko noslēpt vai kā. Tāpēc katrs rūgtums, ātrsirdība un dusums eh, tiešām tīrās prom no mūsu sirdīm, kungs Dievs, un palīdz katram vienam, kas kaut kādā lietā cīnās. Un es apliecinu, kungs, ka mēs nekritīsim, bet tikai un vienīgi tavas žēlistības dēļ, tikai un vienīgi, ja mēs staigāsim pazemībā tavā priekšā, uh, jo pie Tevs ir visa gudrība un viss spēks. Mēs tā paši par sevi vēlns ir stipri izmanīgāks un viltīgāks un pieredzējušāks, kā saka, paņēms mūsu pieredzi, bet debes tēvs turoties pie Tevs mums būs izšķiršana, saprašana, lai svētīti draudz kuldīgā, lai viņi ir vienota un, un lai nav neviens, kas nodalās, kas kaut kur norobežojās vai sāpinās debes tēvs, un, lai pārpratums šeit nevalda bet lai patiesība šeit valda un Kristus miers šeit valda. Un palīdz arī pār, katram vienam iestāties pa draudzes veselumu, lai, lai šis pienākums nav uzdots tikai draudzes vadītājiem, bet kā stāv rakstīts, pieskatiet viens otru un pamudiniet uz mīlestību un labiem darbiem, neatstājiet savas sapulces, un lai brālis un mās var pamudināt arī tos, kas kaut kur ir paklīduši vai nogājuši nost, lai izrāda intereses, lai piezvan, lai uzrunā kungs Dievs Jo vienam cilvēkam vai diviem vai trījiem to ir grūti darīt, bet kopā tāda vienotība, tāds spēks. Paldies Tev par katru vienu, jaunāku, vecāku un par visam jau. Jēzus Kristus vārdā. Amen.